Bai, egunon, ba, urda, txizaba, larrain ustarrotz, luzaide horreaga, bai, gorri erratzue bota eta inoa urda zubi bezala, orain guan endaia irun, artearen bidez lotzeko helburu izan bote. Ekimen honekin, e, mugak ez dira inoiz ezabatzen berre egiten dira lelopean bidasoaldeko artistak bildu bituzte horretarako, Marga Vega, Beatriz Txurruka, Oier Gil, Jana Lotenburger eta Benua Pinot e, bakotsak bere ikuspegitik landu du muga eta endaian zein irunen ikusgai egonen da erakusketa. Momentuko zendaiako zoko burun topatuko buzue mendizolan kulturgunean ustailaren hogeita irua bitartean. Marga Vega endaiarra eta Oier Gil irundararekin e, mintzatu gira erakusketa hontan egindu duten mugari buruzko ekarpenari buruz. Neria hori mendiaren gainan izan da, e, Nafajoa eta Osubero arteko mendian, eh, Euskal Pirinetako mendia eh, gorena da, 2000 metro baina egite ditu. Eta beraz, nire bai, proposamena izan da, bertara joan eta um, hori lotuak diren uh, esantzarekin uh, zerbait egitea. Mm badira bi esantzar bat siurutarez horiko uh, soria horin laket diona eta bestea horiko uh, soriak horiko soria horira tira uh, Eta beraz, be, horiko sorian inguruko lan bat uh, proposatu dut. Jakinez, horiko soriak azkenean eh, ni eta nire lagun bat ginela. Zortzi urte ginelarik ginoen mendi hori lehen aldiz. Eta be, amazazpi urte gero, geroago berritziko dugu mendia. Eta, eta hor eh, ikusten da erakusketan uh, ikusten dira azkenean. Dola, mm -hmm. mila beratzen da laurita emezortziko argazkia eta bimila eta babosteko Ba, nire kasuan, ba, bueno, ni irundarra izaki, ba, azken ba, mugatasuna edo gehiago nabaritzen den ba, puntu bat batean edo egin dut e, eh, interbentzioak, kaso honetan eh, endaian egin dut, eta baino endaiako bidasoako uretan, hau da, ezken pinean eh, mugaz gaindiko edo historikoki izan den ibai batean. Mm -hmm. Pertsonalki ez dut mugetan sinisten, eta ere gutxiago euskal herren baitan dauden mugetan, Eta interbentzioa pixka hori kolokan jartzeko izan da, ez? Mhm. Jarritut, e, eh, mugaitza jarrituta argazki desberdinetan, bai frantxezezka estelea ez euskeraz, eta hau mareak hitza hori jandi izan, kalkulatuta, ba, justo mare gotzen den arte dela e, izkiak tapatzen ditun momenturaino. E, pixka hori azken finean muga asmakuntza politiko bat da, eta natura azken finean ba, mugatik at dago, mugaren gainetik dago, eta lehenago dugu berandugo ba, mugak abolituko dituzte, muga politikoak bintzat. Baina azkenean eh, nik ere ideia berdin soa nuen, xauriak aipatzen zen azkenean xauriak mugak ez dituzte ezagutzen, ez, dituz, ez dira mugetazo hartzen, eta azkenean hori zen idea zen, xauriak mhm. bezala guk ere txiki ikasi dugu mug, oztopo, muga bat ez, muga ez oztopat bezala ikustea, baina, hola, eh, mhm. gainditzen alden zerbait eta txikitatik gainera. Erran bezala, ustaiaren hogeita irua bitartean, endaiako zoko burun ikusgai izanen duzue, baina gogoan hartu, ustaiaren bederatzi hontan, bertatik irungo olaberria auzoan dagoen vitamine faktoriaraino ibilbidea eginen butela bizikletaz, baina endaian bukatuta, erakusketa bertara eramango dutela irudikatzeko.